Donostiako zinemaldian segituko dugu gaurkoan ere, irurogeita laugarren edizio junen baitan, gaur, batzoko egunari begira jarriko garelarik alde batetik atzo, jaso baitzuen ziguini guiber aktoreak Donostia saria. Izan ere azken egun hauetan, Donostian dugu aktore estatu batuarra, Juan Antonio Bayonaren Monster Calls eh, izeneko firma ere aurkezten. Donostian izan da, atzo Donostia saria ere jaso zuen, eta ez baita, lehen aldia Donostia datortzen etortzen dela, gogoan hartu zuen, mila batzunda iruroita meretzian alien filma orkestera etorri zeneko bisita. Coming Donostiara egin zuen lehen bisita gogoan beraz, bihotzean gordetzen duen oroitzapena zela errantzigun, eta sari hau ere oso garrantzitsua dela, aipatu dik ore bat dela, eta bultzatuko duela aurrera egiten. Batxaloen artean ikusi izan dugu beraz ziguni Weber aktorea eta erramezala Juan Antonio Bayonaren Monster Calls filma ere aurkeztu zuten atzoko egunarekin filma izen bereko ela berrian oinarrituta dagoela aipatu beharko genuke eta filma honetan 12 urteko ume batek muztu baten laguntzarekin bere amaren gaixotasunari nola aurre egiten dion kontatzen du. Ba filma honen inguruan mintzatuko gara gaur Mikel Quintanarekin eta baita ere zinemira atalean murgilduz gaur Maider Oleagaren Berlin, iragangunea Berlin filma izango dugu izpire. Bas gaitez. There was once an invisible man. Ba, Seguini Weaver eh, pozik eta arro, e, ikusi izan dugu Donostiako zinemaldian Donostia saria jasotzen eta bere filma ere, edo baiunak zuzendu duen eta berak barte hartzen duen eh, filma orkestua izan zen atzoko egunarekin, eta honen inguruan mintzatzeko tarte hartuko dugu, eritzi bila Mikel Gintana baitugu, kaixo egunon? Kaixo egunon. A Monster Calls deitzen da Baionak e, eh, zuzendu duen azken lana eta zu pixkate filma honek e, zer elarazten duen. Ba, a ber, en, esan dezakeguna da, ba, kriston pelikula dela, hori ezin da, ezin duketo, pro, produkzio handiko pelikula da, pelikula komertzial bat da, eletik kanpo dagoena, eta azkerean, ba, da pelikula bat, e, nik uste dut, ikusi barrekoa da, de, publiko guztientzako pelikula dana, niretzako oso unkigarria, gauza ezberdinak tratatzen dituen dituena, eta, eta bueno, urte terdi egon nomen da postprodukzioan pelikula hau, eta gila esan, en, ez, da, ez da gutxo berako, ez? Em, pantalla hundian ikusteko pelikula badala uste dut, eta ba berriro ere, ba, ba bere hildoa jarraitu du eta egin du kriston pelikula handia. Esate dute, baiona zuzendaria ezagutzen ez duen horrentzat, ba, e, sentimendu haundiko filmak e, pantailara ekartzen dituela, eta oso hizkuntza edo lenguaia berezi balortzen duela, ez? E, gaurko pelikula adibidez, gaur egun e, aurkezten ari duen hau, e, fantasia eta errealitatearekin jokatuz kontatzen baitu historia. Bai, e, eh, norregatik oso delikatuak tratatzen ditu e, pelikulan zehar, eta zindu ze irakuriko balean genuke, ba, esango genuke dela beste pelikula handi bat, baina berri ere eta zu komentatzen ez guna eh, nik uste dut beti lortzen du e, ukitzea ez, bai musikaren bitartez, bai irudien bitartez, bai aktoren bitartez, dere, denak azkenean lortzen du, bera, nik uste dut berak nahi duen azkenean hori da, e, eta azkenean pelikula baten helburuan nik uste dut dela, ba, e, ikuslea unkitza, ez? Hau lortzen du e, eta gainera ba, bikain batekin, hori hori ezin du bukatu. Egia da, hasieran kostatu zaigula pixka bat sartzea pelikulan, baina nik uste dut ritmoa hori behartzula e, gero ba, gero ematen, ematen dion buelta emateko, ez, pelikulari. Eta gainera hasiera batera ematen du kokatuta dagoela duela urte batzuk, baina gaur egun kokatuta dago, eta berriro ere ikusi dugu eh, beste monstruo bat, ez? Ja, da uste dela, irugarren edo laugarren monstruoa ikusten duguna en zinemaldi honetan. E, baina, bueno, be, monstruo hau izan da, ba, bari, urte terdi egon balen badapaz produzioan ulertzen du zergatik egon duan, ez? Eh, ba, badauka fikzioa, bueno, fikzioa da dena, baina realitate puntu handi bat badauka ere bai, ez? Eta nini netzako da pelikula bat izugarria, oza, izugarriko, izu pelikula oso hona da. Ba, egun gutxi falta dira, zinemaldia bururatzeko, eh, sail ofizialeko film zonbait zurein ere gelditzen dira, e, orain artekoarekin kiniera bat egiten da, e, urtero urtero kazetarien artean, eta orain artekoarekin e, batek du e, gaiurra lortzen? Ba, momentu honetan e, artean dagoen porran e, Lady Macbeth dago lehena, eta bigarrena dago e, Lombra Las Milkaraz orain arte. E, ni ados nago, eh, porrarekin. Ni dira, dira uste dut bi pelikula guztorenak ikusi dutena e, zinemaldi honetan, sail ofizalean. Horren dika falta zaizkigu e, pelikula eta Oliver Stoneen pelikulak. Dira bi zuzendari, bueno, zuzendari haundi bada Oliver Stone. Orduan, karo, horren geratzen da. egia da, ja bihar osteguna ustirala dela eta eta ja bukatzear dagola, baina ez dakit, igual azken uneko sorpresa eduki dezakegu edo edota beste sorpresa handi bat eduki zakegu en komunikabideen porrak ezatertatzea eh, ez da bat gertatzen dela beti badago zinemaldiak eh, zine, donostiako zinemaldiak badauka puntu hori ez en, ez dakigu zertan orain jarretzen diran epaimailakoak baina beti ere sorpresa handiak gautzen dira urte askotan handi dira sorpresa handiak beste batzutan ez baina nik esaten duen eh, esaten duen bezala hori orain artekoarekin ados nago dira ni netzako dira bi pelikula oso gustora ikusi eta oso ondo eginak dauden pelikulak. Ba, oraindik ere azken azken datuak jasoko ditugu ere, kazetarien iritzia e, badlatzen baita, egunez egun eta gaurkoarekin hortan geratzen gara. Ez da genik, e, ze sensaziorekin geratu zaren orain arte zinemaldi honekin? E, iaz, e, esan genuen drama asko bazela, aurten? drama batzuk badaude, baina nik uste dut gero eta gutxego aurten ni orain arte oso gustora nago, osea gustora ikusi ditut pelikulak eta eta horrekin geratzen naiz. Eh, nik badakit, bueno, nik ez dakit zer ikusi edukan, gero glamur askore ikusten ari gara urten, nik ez dakit zer ikusi adukan Donostiako 2016ko asuntuak. Orduan ez dakit. Bueno, orokorrean orain arte eta oraindik an etortzear daudenak kontutan hartuta, nik uste dut zinemaldi potente bat izaten ari dela. Pozik orban. Bai, egia esan bai ba, bihar izango azken eguna, eh? eta biharko utziko ditugu ba, filmazun baitzu, denetaz ez gara mintzatuko, eta noski, ba, hemen izango zaitugu, iritzia emateko prestu, ami, esker, Mikel. Zuri, aio. Kultur alea. Bazinen atalean eh, murgilduko gara gaurkoan ere, eta gaur eh, zinemira atalean aurkeztua izan den dokumental bat izango dugu izpide. Maider Oleagak zuzendutako Berlin, iragangunea Berlin, finmaz, eh, mintzatuko baikara gaurkoan. Maider Oleaga zuzendariarekin mintzatu gara, eta berauk errandigu, ete beren Euskal Telebizaren proiektu baten emaitza ere badela onakoa. Entzun ditzagun bere adirazpenak. Bueno, azteko pelikula enkargu bat, bat da, etebek e, eh, azaroan deitu zidan, ze aurten egiten dira laro urte, Jose Antonio Aurre lendakariaren gobernua sortu zala eta bari izan zen lehenengo lendakaria. Orduan etebek egin du enkargatutu lau dokumental bakoitza hiri batean, eta niri berrinekoa eskaini ziaten. E, eh, Berlinen agirre egon zen mila beratziun da e, batean. Hau da, bigarren mundu gerran. E, bera, beraren mundu gerra Euskarritik ja zegoen, da orduan, bigarren mundu gerran zegoen Belgikan, bombardaketen azpian, eta, bueno, e, Ameriketara juna izan, eta, eta nahi zuen, eta e, pentsatuzun lekurik eh, proposena edo bilatzeko iesbide bat zala Berlin, Hitlerren Berlin hori. Orduan, eh, beste pasaportu bat lortu zuen, beste identitate batekin sartu zen Berlinera, kostata gainera, eta horreman zituen hiru hilabete terdi, itxoiten, batez ere, e, handikateatzeko modua. Bizadoekin, e, aziran zuen japonetik jutea, gero zuetik, bueno, hor. E, denbora horretan ere, eguneroko bat idatzi zuen eta bueno, hori irakurri nuen, baita ere agirreren inguruan irakurri nuen, eta berlinera jo nintzen. Berlin ez nuen ezagutzen, horren hasi nintzen e, berlin ba, hori ibiltzen berlinen barruan, eta, eta, ez, eta entzuten, eta begiratzen, eta Eta gero bilaketa bat hasi nintzen, eh, hasi nuen e, pertsonaien bila. Ze, e, niri egunerokoak zenbait emozio, bueno, hor ikusten dituen zenbait emozio, eta baita ere agirre beraren egoera. Hori kontutan izanik, e, eh, junintzan eh, pertsonaien bila, hau da, agirreren egoera hori edo agirrederen emozio horiek izlatzeko pertsonaien bila. Iesaldiari buruz diozu? egoera, oza, bere egoera nahiko latza zan, zezekien nolateako zan handik, Hitlerren irian zegoen, hau da, arerioaren irian zegoen, eta orduan hor, bakardadea asko apatzen du, oza ez da bakarrik ez zinego na, baitere da bakarri nago, eh, esperoan nago, hor badauz sentimendu batzuk eta emozio batzuk eta hoiek bat beste pertsona batzuetan bilatu nituen. Eta pertsona guztiak, pelikulan agertzen dien pertsona guztiak atzerritarrak dira ere, Berlinen. Ez? Orduan hitz egin genuen asko, Berlinen inguruan, Berlinen bada ere beste pertsona bat pelikulan ze erlazioa duten bakoitzak ze erlazioa duen Berlinekin, nola bizi duen atzerritarra izatea, badago errefuxatu bat, politikoa baita ere, orduan, bueno, hor eh, pertsona horiek dira agirreren eh, islak, ez bezala. Eta batzuetan, ez dakit hiriak errealitatetik aldentzen nauen, errealitate gordina orkesten didan, alabiak aldi berean. Esan duzu, bos pertsonai aukeratu behar zenituela, e, ibilbide oso ezberdinak izan dituzten pertsonaiak. Bai, bueno, egia zen, nik beti esaten dut bos direla, baina bosgarren hori agirre bera da. Osa, dia lau. Lau gehi agirre, baina nitzako agirre da beste bat, horregatik beti, esaten ditut bos direla. E, pelikulan, e, asko jokatzen dut pelikulan e, misterioarekin, ezen nahi, pelikula juten da pixkanaka pixkanaka ezaten nortzuk diren pertsonaia hauek orduan e, eh, zindut oso argi ezan orain nortzuk dian ze, ze pelikula enkontra joko nuke ez baina guztiek dia dute e, eh, agirren zeo eta guztiek guztiak daude bilatzen bere lekua eta, eta ulertzen eh erlazioa Berlinekin eta eta pentsatzen zen e, izango da urrengo pausua daude guste bilaketa baten barne. Historia kontatzeko e, modu azmintzatzen garenean izan duzu erreferentziarik edo e, inspirazio iturriak izan dituzu? Zinematografikoak izan Ba, mm, Eskikar ba, hori nintzako oso saia da, pelikula hau oso azkar egin dut, eta normalean prestakuntzan pelikulat egiteko beti ikusti dutuzu pelikulak eta arte dituzu referentzia. Kasu honetan, denborarik ez nuen izan, orduan ez, ez, ez nintzen egon ikusten pelikula berrez. E, adibidez, bakarrik ikusi nuen bat, behi baino gehiagotan, jun baino lehen, eta Berlinen behin ikusi nuen, eta da Bendersen e, e Winds of Desire, El Cielo sobre Berlin. Baina bestela, nik uste referentziak dira ni ba, ni ba, ba ni bizitza osoan ikustako pelikulak eta ni gustatzen zaidan zinema, ba hor baitaren ni zaiatzen naiz hori egiten, ez? Kontaiguzu zu bizkat eh, zine munduan eman dituzun lehen urratsak eh, zeintzuk diren edo Bai. E, bueno, ni e, e, ikusentzunezkoa ikasi nuen unibertsitatean, gero e, Madrilgo Ekamen eskola, zinema eskolan ikasi nuen zuzendaritza, egin dituen korto batzuk, fikziozkoak, baita egin ditut e, kortoak, dokumentala, bat, bakarra, eh, Esperantza Bolibian egin nuen, Mexikon bizizan nahi zazpi urte, eta hor, bueno, gauza askotan egin nuen lan, zinema munduan, han eh, filme bat zuzendu nuen, dokumentala, e, gudako main inguruan, hau da, hemendik atea zien e, mila bederatzen da, gerra zibilan, mila betzen da, gota mazazpian atea ziren umeak eta jazien e, eh, errepublikanoen semeak eta nazionalisten semeak, semealabak, juntzian eta horietako asko ezien bueltatu Mexikon e, bosteun ume juntzian eta horren inguruko dokumental bat egin nuen. Eta, mm, eta gero azkenengo urteotan badaramat e, beste lantxo batek, bueno, lan handi batekin lan eh, lanean, e, beste luzametrai bat, baina indik ez dut egin. Hori dago indik egin barik. <laughs> Luzametraia dokumentala formatuan, fikziora ere jo nahiko zenuke? Hor tartean dagoen zeo ze, ze ni tarte hori, ni beti zetut dut pelikula, ze ez dakat zein dan ez berentasun hori e, metodologia aldetik e, fikzioa fikzioa denean, hau da, gidoi bat agonean pertsonaiekin, egin aktorekin, aktoresekin, metodologia aldean aldetik bai aldatzen dela pitintxu bat, baina gero kamera bat jartzen zuenean horret errealitateari, nahiz eta aktore edo ez aktore izaten, ja zerbait fikzioa da, gordoan, ez dute, e, beste pelikula hori pertsona erreal batean dago ere oinarrituta, hau bezala, Baina hor fikzio asko gongo da baita ere, ez? Orduan, hortartean dagoen zehose, da. <laughs> Zinemira saian aurkitzen dela firma esan dugu, e, nola bizi duzuzuk zinemaldian? Ze, ze, mo, ze moz egun hauek, aste buruan estenatu baitzen, ez? Igandean eh, baitzen zure filma? Ba, alde batetik oso pozik, ze oso pozik gaude, pelikulak eh, talde guztia, kipo guztia, ba, pantai handi baten gure pelikula ikustea, da, ba, upari bat, ikuste <laughs> e, eta entzutea. eta gaina testu honetan, ez? Euskaldun zinema ba, hau da, zinemaldia, ez, maiuskulekin, orduan da oso pozik. Ordu ere, ze proiektzioa bakoitza hasi baino lehen, ba, bernola jongo dan, urduri. Eta gero, bueno, estrenuan etorri jende maitatua, lagunak, eta hori zu momentu berezia izan zen, orduan oso pozik, oso pozik. Eh, zine eh, munduan eh, ibiltzen den profesional horrentzat zinemaldia importanta izaten da ere, ba, enkontroak egiteko, profesional mailan ere ba, beste urrats batzuk emateko. Bai, oso garrantzitsua. Bai, hemen jende guztia dago momentu honetan estatu mailako jendea eta baita ere, osea, zinemaldia oso garrantzitsua da, klasea da. Orduan hemen jende askokin aurkitu zaitezke eta beti, beti zerbait gertatzen da, beti zagotzen duzu jende berria, proiektu eta zitze egiten duzu, osea ez da bakarrik pasen urteotan egon naiz baitaret, eta egon naiz zinema zitze egiten, eta pelikulak ikusten, ez? Eta orduan, guretzako sinemaintzako oso momentu berezia da, ze biltzen zara zure green berdina duten pertsonekin ere, eta gero baita ere zure pelikulak aurrera emateko merkatu bada baita ere, orduan oso, oso garrantzitua da guretzako bai, oso. Horain zinemaldian gaude, e, filma hau zine aretotara ere iritsiko da, badakiz? E, bueno, claro, hau ETV-ek e, enkarrotako pelikula bada, orduan ETV-en botako dute. Oindik ez da Katar gizen izango da ibelbidea, badakit ETV-en botako dutela, agian beste festivalen baten e, egongo da, baina oindik ez dakigu oso argi ze justu iritsi berri, osea, bukatu berri dugu pelikula eta gaude indikan zinemaldiarekin liliratutak eta oindik ez, ez <laughs> Ba, oso ongi maider, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei. Bauze izan da gaurkoak eman duen guztia, Donostiako zinemalditik eta neraletik besterik ez. Eh? Bihar izango duzue, ba, zinemaldiko azken alea. Neraletik, bihar arte eta bi arte ongi izan, Aio.